السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو ني حديثي ثمانين لو كتيك ترتيب ودرسيته ني yetu ثمانين حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عنوان حديث يسمى حملك الله مسؤولية حملك الله مسؤولية كل من بداخل البيت الله سبحانه وتعالى مكو ببيشة امي منمك الله مكو ببيشة امي منمك مسؤولية ما جوكمه kila man fil bait kila aliye nyumbani kwa mume wako na kila kilichoko nyumbani cha mume wako na nyumba yenyewe wewe mwanamke ndio jukumu lako hilo fala tudhayihum khurujik usizoroteshe hiyo amana kwa kutoka toka saa yote toka huku mara toka kule mara kila siku toka kila siku wala hakuna haja yoyote wala hakuna dharura yoyote ngalikuwa kuna dharura hayo mambo mbali dharura zina hukumu zake au haja hakuna haja yoyote hakuna dharura yote uranga na ndia kijumba hiki kijumba hiki la shaka anna hadhi ma yajuz ma yajuz lilmar'a an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala asema Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إممسكيا تومي صلى الله عليه وسلم أكسيما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي كل من الفاظ العموم كلكم يوتي أمباو مكبالغ عاقل شكوى مكلف بس مجوه راع راع يعني ممببشوا مسؤولية يوتنزي من الرعاية na riaya ni utunzi kutunza kitu kwa hivyo nyote ni watunzi wa kullukum mas'ulun an ra'iyati na kila mtunzi ataulizwa kilichoko chini yake anachokitunga kama ni mali kama binadamu kama ni nyumba kama ni ardhi kama chochote uliachiwa ukitunge chochote uliachiwa ukitunge ni mwenye kuulizwa nacho baada ya kufanya ijmal sasa iwafanya tafsil akataja aina ya watunzi na utungaji wao kila mtunzi na utungaji wake ni upi akaanza na yule muhimu ambaye alobebeshwa hukumu kubwa hakuna kama yeye katika halo ataja mtume na ndo maana akaanza na yeye kwa sababu huyu ndio alobebeshwa achunge mambo makubwa kuliko wengine naye ni nani al-imam kiongozi raisi ama mfalume anayetawala nchi al-imamu ra'in kiongozi wa daula ni mtungaji wa mas'ulun an ra'iyatihi na taulizwa kila kitu kilichoko chini yake kwenye ile nchi watu mali ya ile nchi ardhi za ile nchi eh, rasilimali za ile nchi kwa hiyo hataulizwa kuhusu watu tu baada ya kuhesabiwa yeye na raia ataambiwa wewe nchi yako ulioachiwa kulikuwa kuna mali kiwango fulani ulikitumia vipi kando na mali yake mwenyewe hasa kuulizwa aliyetumia vipi hii ni nyongeza kwa huu si mtu ana kazi ndogo yani watu wakihesabiwa watahesabiwa wao na mali zao na watu wao hawa hisabu yao ni kubwa sana ni wao nafsi zao na watu wao kisha wao nafsi zao na raia wote kisha wao nafsi zao na zilizomo kwenye ile nchi aliyetawala zote kwa sababu zilikuwa chini yake pesa za ile nchi rasilimali za ile nchi e, usalama wa ile nchi ataulizwa mpaka usalama ulitumia mbinu gani kuwahifadhi raia wako wasipate maafa wasivamiwe na adui wa ghairi dhalik hii si kazi ndogo na ndo maana mtume akaanza naye kwa hivyo al-Imam Ra'in <clears throat> kiongozi wa nchi au wa daula ni mtungaji mwenye kutunza na ataulizwa vile vitu alioachiwa kutunza kisha akashuka chini sasa ambaye ni mdogo kumliko yeye warajulu ra'in fi ahlihi warajulu ra'in fi ahlihi na mtu mwanamume yani ni mtunzi mwenye kutunga ahli zake nyumbani ahli zake yeye nafsi yake mke wake watoto wake walioko nyumbani anaoishi nao wazazi wake wa hakadha ahli zake wa nyumbani ataulizwa wa huwa mas'ulun an ra'iyati hawa ni watu wameachiwa awachunge na Allah Allah subhanahu wa ta'ala amekuozesha mke amekupa neema akakuozesha mke kisha akakuruzuku neema ya watoto sio bure Allah subhanahu wa ta'ala anataka wewe mwanamume uchunge neema ya ule mwanamke umchunge alafu vile vile watunge vile vile neema ya wale watoto waliokupa hakuna masala rahisi rahisi wala bure bure amekuneemesha neema zake na atakutahini akupe mtihani juu ya zile neema akuulize kwa hivyo watu wasione ni maisha ya hayawani kula kuoana kuzaana na kufa ha, hapana hayo si maisha yetu wewe ni rajul mwanamume umeachiwa nyumba Allah amekupa neema ya nyumba amekupa mke amekupa na watoto waishi nao pale nyumbani utaulizwa kuhusu wale watu wako wa nyumbani je uliwaongoza sawa sawa ama uliwaongoza kwa dhulma na khiana ukawahini kwenye uongozi wako hiyo ni lazima uelewe eh kwa sababu baadhi ya wanaume ukiwaambia oh ukwambia mama nyumbani yataka mana mana yeye ameatiwa yeye nyumba sio basi keti uyue keti uyue sawa sawa wewe mama ametaka wala mama watoto wamefanya hivi utajua mwenyewe wewe ndio masul suala utaulizwa wewe ataulizwa mama watoto mama watoto ataulizwa yake yanahusiana na yeye na wewe masala ya kukata amri ya ile nyumba kuamua na kukata amri ni wewe hakuna kusema mwanamke na ukimwatia mwanamke basi yeye ule akatae mambo ndio huwa mwanamume yeye si wewe ule aloamua mambo akaamua kakata yeye ndio huwa ni kawam sasa si wewe wewe ni shoto sinema pa mapekao mambo mwanamke utozemato kama piche hele ile kwenda huko ile kwenda huko موجود بعض الرجال صلى الله العافية والسلامة أصلح الله الأحوال لكن تسكي حال زنجين والله تتعجب فما ينبغي yako mambo ambayo kwamba utatanazal kwa sababu wanawake mara nyingi hawezi kubanwa ni sawa yale ya mubah kuna mambo utatanazal lakini ikiwa ni masala ya haram la la mujamala wala hawada wala shay ni lazima utukue mkono wa sharia kisha akataja mwingine mwenye masulia wal mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha na mwanamke ni mtunzi mwenye kutunga nyumba ya mumewe hii fi hii fi ina maana jamaa ndiyo ni harfu jar lakini ni dharfia dharfia yaonesha sehemu utakiwa ufanye hiyo kazi wapi kama mwanamume amesema nini arrajulu ra'in wewe utahukumu nchi nzima siwezi kutoka barabarani mimi pale nikatoa amri zangu kisha nikawachapa watu wasinisikize lakini niliposema fi ahlihi ina maana amri zangu nafaa nitoe kwa watu wangu si watu wengine hao ndio niliachiwa kwa chini yangu hiyo ndio maana yake kwa hivyo fi ni kaidi muhimu tufahamu kwamba dharfia inaeleza wa mahali gani wewe ndio wafaa uhukumu na upeleke amri na mwanamke vile vile alipoambiwa wal mar'atu ra'iya mwanamke ni mtunzi anachunga طيب anatunga nini anatunga nini na anatunga wapi yeye anaweza kukontroli dunia mzima la mahala pake pa kutunga na kupeleka mambo yake wapi fi baiti zaujiha hapo ama nyumba ya mwingine haikuhusu hayo hayakuhusu wewe yako ni nyumba ya mumeo walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ndani ya nyumba ya mume wako wewe ndiyo mwenye kutunga na kurakibisha mambo hapo ndani ukiwata nyumba yako ije ivurugwe iharibiwe kisha umwambie mume wasi mimi ni fulani ina maana mwanamke bado haujaelewa majukumu yako kwa nini usimkataze huyo fulani kuja kuharibu nyumba ya mume wako ma yaslu hadha wala hakuna cha udhuru wewe ndio mutalab mwanamume akiingia nyumbani akiona nyumba yake imeharibiwa wewe ndio utajibu maswali sio huyo aloharibu sasa kitu kiwa kwamba wewe ndio masuul usiseme ah si mimi alikuja jirani hapa ndo akaharibu alikuja eh, nani alikuja nani yangu fulani ha, hayo hayo hayatakikani sheria itakupa wewe ndo masuulia na utaulizwa wewe wa mas'ulatun an ra'iyatiha na yeye huyo mwanamke ataulizwa alichoatiwa nyumbani lile jengo la nyumba ndio loatiwa na mumeo ile nyumba yenyewe jengo lake mume amekuatia mali yake pale ndani ya nyumba na vyombo vake amekuatia watoto wake pale nyumbani amekuatia mtumishi wa kukusaidia kazi au mtumwa wote wale utaulizwa maana watu katika beiti ya mume atakuuliza kuhusu watoto wake kuhusu mfanyikazi wake kama ni mtumwa ni mtumwa wake wote yafaa wachunge kwa sababu wao wako ndani ya nyumba na wewe mwanamke ndio utawatunga na wewe mwanamke na watoto wako na wafanyikazi wako na nyumba yote mko chini ya mume wa hakadha na mume na nyumba yake na watoto wake na mkeo wako chini ya kiongozi wa hakadha majukumu yanakwenda hivyo kile aliyeko chini anaingia chini yule mkubwa wake aliyeko juu wa hakadha mpaka kufika kwa raisi au mfalme ndo na mwisho akasema wal khadimu na mtumishi au zamani kwa lina watumwa ra'in fi, fi mali sayyidihi ni mchungaji anatunga mali ya mume ya, ya bwanake alomiliki au kana mfanyikazi yule tajiri yake alomwajiri yafaa atunge mali yake wa mas'ulun an ra'iyati na ataulizwa kuhusu amana aloatiwa na bwanake kama mwatia ardhi aziangalia mwatia nyumba mwatia mali amemwachia pesa wa ghairi dhalik qala asema rawi wa hadith qila annahu salim au ghayruhu au yunus وحسبت نذانية كما ابن عمر أن قد قال أمسما أميونجزا كسما والرجل راع في مال أبيه نمت نمتونزي أنتونغ مالي babaki wa mas'ulun an ra'iyati na taulizwa babako amekuatia mali umtungie umuhifadhie basi ujue ni amana utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala wewe yafuje mali ya babako yatezee uyaharibu lakini ujue kesho kuna sual mwisho hadithi mtume akasema fa kullukum ra nyote mna majukumu watungaji wa mas'ulun an ra'iyati na kila mmoja ataulizwa kile alichoatiwa akitunze je umekihifadhi umekiangalia vizuri na umekitunza <clears throat> hiyo ndio matni ya hadith ama kuhusu kalimat maneno yanayohitaji sharh qawluhu aliposema kullukum ra ar hapa ra maana yake nini ay man yaqumu bitadbiri man tahtahu ni yule anayesimamia walioko chini yake ndio huitwa ra anausimamia walio chini yake alioachiwa wachunge na sote twajua maana ya kutunza nini au kutunga nini twajua sote kwa mfano wewe umeachiwa mbuzi na tajiri yako uwatunge uwapeleke melishoni kiwarudisha kwamba hichi kizizi cha mbuzi nitungie ukiwa ukiwafungia mbuzi wakafa na njaa huwatoi kwenda kuwalisha mpaka wakafa wewe haukutunga utaniambia mimi oh mwenyewe niambia watunge tu akunambia niwatoe niwarudishe nikawalishe aje niambia hivyo niambia niwatazame tu haona ni ujinga haina maana yote maana kuambia wale mbuzi wachunge ina maana walishe wape maji wakiwa wagonjwa watibu au sema letefutiwe matibabu yao yaletwe mahali wajua kenda kula haa kuna hatari kuna fisi kuna simba za kushambulia wakinge wasiende kule wapeleke malisho ambao kwamba kuna amani watakula kwa hiyo ndio maana raa utungaji na ni hivyo hivyo mumeo akikwatia watoto na ni hivyo hivyo wewe mwanamume Allah akikwatia mke na watoto ndio watunge maana yake nini wape kula uwape mai uwape matibabu kiwa wagonjwa waamiliane nao vizuri ukiwaona wanaenda barabara ya motoni kule wenda kwenye jahannam watoe walete barabara ya peponi hiyo ndo kazi ya mwanamume kwenye nyumba sio ketizie hula ukima ukilala ukiangalia TV ukilala basi maisha hadha na mwanamke ni hivyo hivyo wewe ni raa nyumbani mume atakuatia vitu vyake vya nyumbani atakuatia mali yake pale ndani atakuatia watoto wake o utasema o mimi bora watoto wako salama hapa nyumbani hawajatoka nje wate watoto wachafu nguo chafu wanuka huende kuwasafisha huwaogeshi nyumba chafu ukiulizwa ah mimi nachunga naangalia napiga jito nyumba utoka mabombo yeye tu angalia kwa mato hadha jahil ikhwan kuangalia nyumba ni kuiweka nyumba kama nyumba kusafishwa ile nyumba kuoshwa kufukizwa nguo chafu kule ndani kufuliwa watoto walio ndani wasafishwe waogeshwe wavishwe nguo maridadi mwanamume akiingia aone nyumba maridadi kabisa huko ndio kutunga kutunga sio mume wako aingie nyumba ndara ndara kikombe kiko yula firiji e, eh, kisahane kiko yula kiko tini kanyagwa kiatu kiko yula kiti mwanamume ameingia wakitizie ah mimi natunga hakujatokea uharibifu wote huko huko ni kutoelewa kutofahamu majukumu yake maana ya kutunga nyumba ni kuipanga pia iko kwenye mandhar bihaythu mwanamume akiingia atakuwa ametulia hayo ndo majukumu mwanamke na huko ndio maana ya kutunga kutunga si kukodwa mato e, ukamtupa pale mtoto amefanya haja mzivu hawezi hata kwenda kumosha tupa pale keti mtoto maskini mpaka haja imchome au basi katika memhurumia mtupia mfanyakazi nenda kakamfanyia hivi kamfanyia hivi kamfanyia katika memhurumia atamsaidia kazi basi mpa mtu wa kazi nenda kamwangalia sasa tena kaenda kipigwa makopo ya kitwa akisundugwa mashikio kaenda kitiwa mai kafanya maosaha shore yako taiwana wenyewe kwa sababu yule yule hatakuwa kama we mama wangapi watoto katika kuogeshwa na wafanya kazi amejazwa maji mashikio saa zote mashikio toka nuka kwa sababu si mamake wewe mwanaume aliyokuatia uko wapi ulele ulele mtoto haisi ameangaliwa na nani chochote la shaka na hadha mna taksir na mimi sisemi kazi afai kukusaidia kazi hiyo ni topic nyingine mimi siko huko yajuza kusaidia kazi lakini kwa ile nidhamu unaotaka wewe ambayo wajua itamridhisha mumeo ni e masala mtoto kwenda kutiwa maradhi wewe ulele atumatia mtu mshughulikie akija mwana maskini apata maafa haya maafa haya la mayasluh wewe ndio utakuwa masuul kwa nini ulimwatia mtu hana huruma mshughulikie ule mtoto wewe ulikuwa wapi hakadha hiyo ndo maana ar-ra' war-ri'aya kisharia hiyo ndo maana yake قوله waliposema والامام راع معروف الامام هنا الملك au raisu daula kiongozi wa nchi si kiongozi mdogo mdogo ule kiongozi mkubwa wa nchi ndo maana imam hapa na yeye ataulizwa an jamii shu'uni ra'iyati ataulizwa mambo ya raia zake wote aliowatawali kwenye ile nchi ikiwa raia hawakula wanandaa utaulizwa ikiwa raia hawana usalama utaulizwa ikiwa raia hawana afya utaulizwa ulichukua harakati gani kuwasahilishia haya mambo hayo yote ni tena hiyo akimaliza hiyo kuna na hisabu yake yeye sasa yeye natahesabiwa mara mbili yeye na raia na yeye nafsi yake Allah akbar la shaka anna hadhi masuliya adhima na ndio maana utakuta kiongozi wa daula wa nchi sharia imempa haki kubwa sana ya kusikizwa na kutuiwa bila kupingwa isipokuwa akiamrisha maasi ndio maana hukumu aliyobebeshwa ni mazito wallah yani ukiangalia hukumu yake hata hautaona raha ya kutawala wallahi ile utawala utajua si raha ni shida sasa madamu wao wamezikubali hizi shida wakatawala na maana ndio maana sharia ikawapa haki kubwa sisi tuchunge tusiwaseme vibaya tusitusi viongozi wetu eh tuwataje kwa mema tuwaombee Mungu awasilihishe haya ndo mambo sisi ahli sunna nataka tufanye situfanye kama ahli ahli bid'a wa dhalala kazi ni kutani viongozi oh wako wapi hukam wako wapi hukam almuslimin wako wapi wako wapi wewe uko wewe uko wapi wewe si muislamu eh? haangalia nyumbani kwako nenda katazame kwako kwanza kuna wewe utakuangalia mtu ameatiwa nchi nzima aipeleki ni kama wale watu kijumba chako kimwana cha kushinda kwa hivyo hii ni alama ya mtu mubtadi' dhal wako wapi waislamu nchi za Kiislamu ziko wapi wamekaa oh hustarehe ufanye yao wewe hustarehe wewe utapiga kelele hapo oh ndio kanusuru wenzako kimaliza ndio nyumbani washa TV angalia mashaallah mzee kunusuru shanusuru wenzako kwa kutukana ha undhuri ila jahla haula lakini hawa ni watu hawaelewi la kusi wala la kaskazi uishi maisha bahimia ya hayawan amka wakainuka wakala wakarudi wakalala yu walikazama wa hakadha ama kutukana viongozi ni alama ya mubtadi'a moja kwa moja mtu akitukana viongozi huwa ni mkhariji min al-khawarij nasal Allah al-afia والرجل راع يعني حافظ وضامن على أهل بيته وهكذا إلى آخر الحديث الرجل راعي mwanamume achunga nini yani ay ra'in fi zawjati wa auladi wa khadamihi wewe ni mwenye kuwachunga wake zako watoto wako kama una wafanyikazi nyumbani wale wote utaulizwa utaulizwa kuhusu wake zako nyumbani utaulizwa kuhusu watoto wako utaulizwa kuhusu wale wanaokutumikia watumishi ima ni mtumwa au ni khadim wa kawaida amekula amekunwa ana haja umemsaidia wa ghairi dhalik haya yote wewe mwanamume utakuwa ni mwenye kuulizwa kwa sababu wale wako ndani ya nyumba yako wanaishi wanafanya kazi kule nyumbani ndani طيب na utaulizwa vile vile kuhusu tahdhibuhum kuwatia adabu je wamtia adabu mkeo na wano na mfanyikazi wako wafundisha adabu Awa hata wanaishi watakavyoa inukia tuhula wakino wakilala nyumba haina nidhamu haina mila haina desturi na ina baba mpaka mtu akiingia uliza hapa hawa mayatima ambia ah, baba huko ndani baba huko yani ukiwangalia mayatima hata hali yao ni mzuri kuliko wao mayatima ahsan hal min hawa ndo mayatima kikweli yatima siyo aliyokosa sababa peke yaki yatima ni aliyokosa baba na wa kumlea kama baba anaye alafu hamlei hu bado ni yatima kiistilah kwa kiistilah yetu sisi yani ya ki ya kiurfu bado huyu ni yatima manake amekosa uhai kama ambao kwamba yule hana, ambaye kwamba hana baba na hakuna mwenye kumsaidia atakosa uhai wa kula mwili utadhoofika kwa sababu babake mkufa na huyu ni yatima wa malezi baba anaye lakini amekufa kimoyo moyo wake umekufa kimalezi hana baba kumlea akona baba kumlisha na kumwandisha mwili basi maujud chakula wala mkula mara ngapi ah mkula mara ah mpe chakula huu mara mbili mara tatu mbona mnyanyasa yeye ndio hamu yako kuangalia watoto wamekula hawakula basi taib watoto wamesoma umewafundisha watoto Qur'ani umewafundisha watoto sunna ya bwana mtume sallam umewafundisha watoto adabu naum adabu za kulala adabu za kula adabu za kuamka adabu za kunwa adabu za kuamiliana na watu wazima tumewafundisha watoto hayo na hii mambo ya baba na mama haya hiyo ndo maana ra ra isiyo kulisha watu mara tatu kwa siku na kuwapa nyumba na mavazi mazuri mazuri peke yake la walmar'a vile vile na mwanamke raia mwanamke naye ni mtungaji fi baiti zawjiha anatunga nini kule nyumbani tar'a abnaaha anachunga watoto wa mume wa khadamata na wafutumishi wake mwanamume amekuwa mtumishi nyumbani paka umchunge usimsunduge ukaamiliana naye vibaya muamala muovu kwa sababu ati yeye ana haja ya kutumikia umemwajiri hadha maisluh la budda utaulizwa muamala wako na ule mtumishi wa mume wako alomleta uliamiliana naye vipi je uliamiliana naye kwa ihsan ama uliamiliana naye kwa uadui yote utaulizwa wa islahi baitiha ataulizwa kuhusu kusulihisha kutengeneza nyumba yake ameiosha nyumba ameifagia ama utaiwata nyumba na matandu matandu ya nkabuti ukiingia nyumbani kwenye matandu kumeangikwa walulu kumeangikwa nge kumeangikwa hasharati kule juu leo kitezie tu mpaka utauliza hii nyumba kuna watu huishi nasallallahu alafia موجود بعض الاحوال kisikia mpaka washangaa hawa ni wanawake aina gani sallallahu alaihi wasallam alafia huyu ni mtu amedhiisha nyumba ya mume ameidhiisha au nyumba ina harufu mbovu badili afanye bidii kufukiza kutoa zile harufu mbaya yote zetu tu akiulizwa mbona kuna harufu mbaya pale kumwagika kitu fulani sasa si uchondoshe ufute ufukize ufanye bidii yani kuondosha mazingira mabaya mwanamume akiingia amemortah lakini maal asaf bado kina mama hawajaelewa wao wachunga nini kule nyumbani shughuli yao kubwa wao wapenda nde iko kule nde yana ujiri nde yote hata yatakuyayua subhanallah fulani yao fulani ya akhi wewe shekhe si ujue mambo ya nyumbani kwako kuna kazi ngapi pale nyumbani wewe ushindwa kuzifanya na ndio maana ukaekiwa na mfanyikazi na bado za washinda wewe na mfanyikazi wako sasa wewe una wakati kwenda kupakura ya nje fulani yao fulani vile vile ah, haula wala quwata illa billah shakka anna hadhihi min alajaib wa hiya mas'ulatun 'ani tabkh mwanamke ataulizwa kuhusu kupika je alimpikia mumewe na alimpikia vizuri ama na bashara zake mtakwenda mvurugia vurugia mkoroge nimwekee bora nkula tu si lazima ladha si lazima ladha shore yake muhimu sinishapika la utakuwa khain bila shaka wewe umekhini ile amana ya kupika uliachiwa na Allah umpikie mumeo vizuri apende chakula wende mvunye vunyie mtupie kule kimuuliza ah na mimi nishapika shore yake hii mambo ya kupenda hakupenda hayanihusu la ya kuhusu na utaulizwa Bebe sasa kepe neno oh hey, yani oh tumeambiwa ni ihisani. ni ihisani bwana si lazima kumtupikia mume si lazima kumpulia utakwenda kuona ya ihisani yako utakwenda kuiona sasa we nena ni ihisani, lakini uyue na mimi nawaambia haya kwa sababu karibuni mtakuja kuambiwa maneno karibuni simbali. pengine mwezi ujao tu kutawekwa makongamano mwambia maneno kama haya tahadhar hawa ni ahl alfikra dhalla ni watu wenye fikra za kupotosha wanawake fantabihu eh wewe kitu kwanza tena zama sasa hii zama ambazo kwamba twalaka zimekithiri ndiyo yataka mwanamke awe na hadhari sana sana na usafi wa nyumba yake na kupika kwa nyumba yake na kila kitu cha nyumba yake ili asipoteze maisha yake ya ndoa lakini mkiwasikiza hawa na uambia si lazima basi mwambie baadaye kutukoe yeye kwake akutukoe yeye kwake kupe kazi eh maana sasa wewe kwako ushatushavunda hatokuja kukutukua akaenda kukushughulisha yeye wewe utakwambia si lazima umwambie mume wako uwape alafu kete zako beheneke ende kule utapata faida gani fallah allah fallah allah la budda min hadhi alfahm wa adam alisraf tena katika kupika asifanye israfu akatilifisha mali ya mumewe katilifisha kusudi ah yeye umeleta kilo ngapi tanichambua yeye ile mbale zote eh kesho ndio sokoni kaete tena huyu ni mwanamke sio Rashida ana akili vizuri yutilif amwala zauje eh alhamu yake ni kumtia hasara mume la shaka na hadi batil ujue utaulizwa mbona umezidisha tamata moya mbili ama kiazi za mahali patakuwa na viazi vitano kwa nini wapika saba alafu zibakie zikamwawe hapo utakuja kujibu wewe sasa unaona ah basi haya mambo madogo haya la la la la la tume sallallahu alaihi wasallam asema hatta latma mpaka kofi dogo unaomtia mtu ile dogo la mbaya dhihaka tunakupiga kofi kidogo dhihaka haliwashi hiyo pia itaandikwa na utaulizwa kwa hivyo mwanamke afahamu haya yote imejahukumu ameachiwa yeye akitumia mali ya mumewe atumie vizuri sio atilifishe mahali pa kilo moja aende apike kilo tatu au kilo mbili na nusu kisha utafute kupewa sasa ile chakula tafute huyo tafute huyo shatilifisha mali ya mumewe خلاص لا بد من الاقتصاد في هذه الباب حفاظا لمال الذي استرعاها الله uyahifadhi yale mali Allah alokuachia uyatunze wejikumbushe pale ukiwa jikoni haya mali nimeatiwa nitunze hizi viazi ni chunge hizi tomato ni chunge hii nyama ni chunge eh hayo hiyo pia ni mali ya mume ama mali mpesa tu la si pesa hayo pia ni mali mwanamume ameyatolea pesa uyatunge haya ndo mambo ambayo tunayataka sisi mambo ya hisani hisani zao wate wenyewe wambezo hisani zao wawatie wenyewe la shaka na hadhi hiya alhikma wa ainul hikma kwa hivyo hii hadithi imesema mwanamke ni raia fi beiti fi beiti sio barabarani wala nde wala kazini wala sokoni kule haujakalifishwa hujakalifishwa ya kazini haujakalifishwa ya sokoni haujakalifishwa ya barabarani yanayokuhusu ya kwako nyumbani fi beitiha sasa yule anayekwambia ni ihsani muulize hii fi beitiha wewe hukuiona na mtume sema raya na utaulizwa na ikiwa ni jambo la ihsani si la wajibu kwa nini ukaulizwe na Allah mbona wenda kuulizwa kesho akhira na ni jambo tu la ihsani si lazima sasa tukua hii hadithi ukamwambia huyo aliyokuambia ihsani aielewe kuna na hii hadithi wewe umeifahamu haya ndo mambo <clears throat> في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد mimi saa nyingine huzungumza kwa sauti ya juu na siwakusudii nyinyi ndio utasikia natumia lafzi nyinyi au yule ala simaanishi nyinyi hii ni uslubu ya khitab maarufu nazungumza yoyo na maanisha yoyote mwenye fikra hiyo simaanishi nyinyi mnaokaa mnaonisikiliza sije wengine wakaelewa vingine wakaona kama la haya ni mambo ya tutia uchungu sana na ni lazima tuyazungumze kwa ukali ili hii fikra mbovu iwatoke wanawake iwatoke maana wamethilifisha majumba mingi sasa na fikra wallahi mimi nishasikia watu kadhaa oh lakini amenilazimisha mimi si lazima mimi ni hisani bwana kumpikia kumnini mimi ni hisani udhu billah subhanallah kadhaa mimi nishaona matukio kadhaa nishayapata kila mwanamke kwamba ah hii ni ni hisani bwana mimi namfanyia udhu billah haya kama nikuhesabu ihsani huyo mumeo amekufanyia ihsani ngapi ngapi amekufanyia kutoka kuoe eh akuangalie wewe umeingia kwenye dhima yake mpaka hudhu billah basi mtu akiwa hiyo ihsani rudisha ihsani hadha hu thanian wewe umesahau Mola wako amekukalifisha Allah subhanahu wa ta'ala asema nini yusikumullahu fi auladikum yusikum Allah wausia kuhusu watoto wenu awausia huu ni wasia wa khiari hii ni amri kutoka kwa Allah Allah yusika fi auladik eh masomo yao kula kwao kuvaa kwao eh tarbia ya watoto wako leo mume anatoka amekuatia watoto nyumbani badili wafundishe dasturi nzuri mila nzuri tabia za Kiislamu uweke manyimbo weke simu hii weke simu ile weke kaseti hii weke kaseti ile washia nyimbo hii nyimbo mpaka watoto watainukia na malezi mabaya mume uko nje uchuma riziki ajua nyumbani mmewata watoto wangu kwenye mkono wa amani mwanamke ambaye atawachunga kumbe akitoka yeye huindo mwanaume huindo anamtungia babake akisema mbele mtungie babako shafika tini asha kwenda kwa mtoto mkubwa akimaliza kutoka mwanamume anjoni ah, sasa anawekea eh kiulize ma sasa hawa hawataki ila hivi hawatibiki mpaka hivi kwisha ushafisidi ushafisidi watoto wa mume wako wewe mwenyewe kwa mkono wako sasa billahi wewe ni muaminifu ama mkhain wewe kisheria ni khain utaitwa mwenye khiana kwa sababu mwanamume amekuamini utawafundisha tarbia watoto wake na wako kumbe wewe una mambo yako mengine la shaka na hali la budda hususan zama zetu zama ambazo kama malezi yamekuwa magumu kwa hivyo mwanamke lazima ajue kila kitu kwa wakati wake wakati wa kucheza watoto watacheza wakati watoto kusoma ni kusoma wakati watoto wamekosa adabu watiwe adabu fundisha adabu ya Kiislamu adabu naum adabu al-akl adabu shurb mtoto kishemua ambiwe aseme nini wa hakadha wallahi utachuma thawabu nyingi ukiwa pale nyumbani kwako utazichuma thawabu nyingi kama mwanamke ana busara <clears throat> fi hadha alhadithi fawaid تتاجى فايدة kwa haraka haraka وقت في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى الحديث دليل على على أن الإسلام دين مسؤولية الحديث دليل على أن الإسلام دين مسؤولية وإسلام دين ما جوكوم كنا رهرها kwamba tustarehe وأبانا ni dini imekubebesha fa kullu ahadin kallafahu Allah ala qadri taqati kila mtu Allah amemkalifisha kulingana na uwezo wake <clears throat> ambaye kwamba uwezo wake ni kwenye nyumba tu ameambiwa taklifi yake ni pale nyumbani ambaye kwamba uwezo wake ni nyumbani na nje amekalifishwa nyumbani na nje kama mume nyumbani ana majukumu na nje ya majukumu ndio akachume riziki achume nini au kama kiongozi hakim amekalifishwa raia yote na yake mwenyewe nyumbani kwa hiyo uislamu ni dini ya masulia usifikirie utaachiliwa utakavu uishi utakavu la uislamu ni dini imetubebesha masulia Allah subhanahu wa ta'ala asema ayahsabu linsanu an yutraka suda mwanadamu adhania atakaachiliwe rebwe suda yani la yu'mar wala yunha aachiliwe tu asiamrishwe na asikatazwe haiwezekani utaamrishwa na utakatazwa kwa sababu dini yetu ni dini ya majahukumu ubebe majahukumu kuna mambo Allah atakuamrisha na kuna mambo atakukataza Allah aliyokuamrisha na mtume wake lazima uyafanye na uliokatazwa na Allah na mtume wake ni lazima uyaepuke kuna khiari ثانيا katika faida ya pili wafihi anna al-imama mas'uliyatuhu a'zamu min ghayrihi mfalme au rais wa daula masulia yake ni makubwa sana kuliko wale viongozi wengine chini yake yeye amekalifishwa zaidi kuliko wale chini yake walidhalika bada bihi rasul na ndio maana mtume akaanza na yeye akaanza kumtaja yeye fal imamu ra'i وذلك لأن حقه أعظم من غيره من الرعية وسبب في حقيا كني يعني كوبا كلك حق يا رعية نمانا الله أنتم سسنا كتنبيا الله سبحانه وتعالى كتنبيا وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر لازم توتي وسبب حق زاوني كوبا كرعية وأنا ما جاوكم كوبا الله من لازميش وفني رعية na wakikosa kufanya wakawadhulumu raia watahukumiwa na Allah kwa hiyo hili ndio hukumu kubwa watu wa viongozi na wewe raia umeatiwa jukumu la kusikiliza na kutii kiongozi wako pasina kumuasi isipokuwa akikuamrisha maasi basi usifa hapo utofanya na una jukumu la kuhifadhi utawala wake usiseme mimi simtambui huyu mimi simtambui makosa lazima uhifadhi ule utawala wake na utambue na ushike mlimi wako usiwaseme kwa ubaya usiwatusi viongozi usiwakufurishe viongozi kama wanavyofanya ahli bid'ah alkhawarij wa asnafuhum na vikundi vya makhawarij alibadhia anze hang katika watoto wa makhawarij maibadhi na wengineo waliofuata mfumo huu wa kutukana ahlul ilm na ahlus siasa watawala ni aina mbili kuna watawala wa kidini huitwa ahlul ilm na watawala wa kisiasa ni hao alhukam hukamu siasa alislamia wote watawala na wote lazima tuheshimu heshima zao maana aliyokalifisha ule alim ni makubwa kuliko aliyokalifishwa yeye alim amekalifishwa mambo ya mji mzima anaokama na mambo ya raia ataulizwa umeamrisha na umekataza umeamrisha mema umekataza maovu elimu yako umeitoa umeificha mambo mengi ambao kama mwingine ambaye si alim hana masuala hayo fallah Allah <clears throat> au kama ni mtawala ni hivyo hivyo ثالثا katika fawaid ثالثا katika fawaid وفيه أن الرجل راع ومسؤول عن أهل بيته mwanamume ni mtunzi mwenye kutunza vitu e, watu walioko chini yake an ahli baiti watu wake nyumbani min zaujati mkewe wa auladi na watoto wake wa khadamihi na watumishi wake wal ihsani ilayhim awafanyie ihsan wal infaqi alaihim na wape chakula akitoka nyumbani awaachie chakula chakula wa husni muasharatihim na atangamane nao kwa mema وإرشادهم إلى الصراط المستقيم na waongoze barabara ya sawa angalia majukumu yote ya mume aliyotiwa mwanamke hana haya mwanamume amekalifishwa kwanza kutoka kwenda kuchuma riziki alete atafute maskani ya mkeo na watoto au atafute mavazi yote akalifishwa mwanamke hujalazimishwa chochote katika haya ukijifanya kimbele mbele wewe mwenyewe shauri yako nenda kabebe wewe mwenyewe ndio umetaka lakini sharia haija kukalifisha haya nyumba ya kukaa maskani yani mavazi yako chakula chako hizi ndo vitu msingi sheria imemlazimisha ujubu mwanamume atoe alafu na malezi ni lazima mwanamume awalee kwenye qala Allah wa qala Rasulullah taatullah na wa ndani mfanyikazi wake kama yuko afanyiwe ihsani apewe chakula afanywe mavazi afanywe kila kitu wazi kila aina ihsan haya majukumu yote mbebeshwa mwanamume kubebeshwa wewe wewe una yako mwanamke na ndio maana mwanamume akatajwa mwanzo kuliko mwanamke kwa sababu sheria imemkalifisha mambo mengi kuliko mwanamke baada ya hayo yote majukumu mazito Allah alomkalifisha ndani ya nyumba na nje ya nyumba mwanamke amekalifishwa ndani ya nyumba peke yake nje hajakalifishwa ni nani mwenye majukumu mingi bila shaka mwanamume akiweko nje amekalifishwa akiweko ndani amekalifishwa wewe mwanamke umekalifishwa nyumbani peke yake kwa hivyo huwezi kufanana na mwanamume na bado utakuta anashindana ataka haki za uume apewe yeye yeye ndo mwenye amri ya nyumba yeye ndo asurufu nyumbani yeye ndo apeleke nyumba hudhu hii ni roho mbovu kiasi gani roho chafu kiasi gani washindana wa, wa na mwanamume ati haki zake na zako ziwe sawa sawa aminini amedungwa fikra na kufar kwamba wanawake hunyanyaswa huonewa sasa wana haki ya kutoka wana haki ya kutawala wana haki ya kwenda uchi wakitaka wana haki ya kwenda wazi mashaallah hizi haki zao eh watumalizia hii ndo ndo mfumo wanaotaka kufar wanawake wetu wale sasa mpaka tuwafungue macho ndugu zetu dada zetu wa Kiislamu wafunguke macho wajue malengo ya haya maadui kuwatoa nyumbani si kwamba wao waendelee wafanikiwe la wallahi kila mmoja ajua malengo ni kumpotosha mwanamke wa Kiislamu lidhalika Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alikuwa akisema katika maneno yake ودت الزانية لو زنت النساء كلهن mwanamke mchafu wa fahisha huwa anatamani wanawake wote wawe kama yafanya fahisha kuchafu kama yeye hivi ndio wakati yao na hawa kufar fahisha kwao ni halali uchafu wa zina kwao si chochote mpaka mengine makubwa ambayo hayasemeki wanayo na kwao ni halali na ni haki za kutetewa kwao hawasikii raha lazima na sisi pia tupotoke kama wao nasallallahu an yuafiana wa nasallallahu an yahfadha banatina wa banuna an hadhihi alfikra alkhabitha fikra mbovu وانتبهوا بارك الله فيكم انتبه على هذه الأفكار الضالة وسيشتونغماني نمومي مومي الله نرمي درجة الله سبحانه وتعالى سما وللرجال عليهن درجة هيا من نمولاوكو وهو يتاكي وللرجال عليهن درجة ساسا وانتا كتتا كله وكوبيوكو ونمومي كونوين ونمومي حذو بالله فين الإيمان يكوى في سبحان الله طيب katika fawaid vile vile za hadith وفيه أن المرأة مسؤوليتها في بيت زوجها mwanamke jukumu lake ni ndani ya nje ya nyumba ya mumewe akitoka nje kwenda kufanya majukumu ya nje yale ya kujitolea mwenyewe lakini hajalazimishwa yale ya kujibandika mwenyewe ataka kujibandika shauri yake lakini almar'atu mas'ulatun fi baiti zawjiha kama kwenye hadithi wewe baada hukumu yako ni ndani ya nyumba ya mume wako ukienda ukishughulika ya nje na nyumbani kwako kukaharibika huwezi kwenda kumwambia mwalako oh mimi nilikuwa nje alikuwa natoka kutafuta sijui nini nini sasa utajua mwenyewe mume utaambiwa wewe uliachiwa watoto kule ndani mbona wameoza usiseme oh mimi nilikuwa nje nilikuwa shughuli nilikuwa hiyo shughuli yako kubwa ni hiyo wewe umeata shughuli ya Mola wako uenda kutafuta ya watu wengine hii ya Mola wako alikupa nyumbani wewe huione ah kwako wewe si muhimu muhimu ni leo uliopewa na binadamu kule nje wende ukafanye la shaka na hadi musiba wallah hadhi musiba allahumma illa shughuli zenye maslaha ambazo sharia yataka mwanamke atoke akazifanya kama ualimu kusomesha wanawake wenzake yeye mwenyewe kwenda kusoma mwanamke matibabu kwenda kutibu wanawake wenzake hizi ni dharura ambapo maisha hayatembei paka hivyo hizi hazina shida sheria imetoa baadhi ya dharura hasa kama hizi ama kubeheneka na kuzurura tu taftahi kingi tafuta yao tafuta biashara ile biashara ile na nyumba ya tokota oza huyu ni mtu amefadhilisha dunia kuliko akhera bila shaka min alfawaid katika faida ya hadith kwa hivyo mwanamke pale nyumbani ndio masuul na kazi yake nini tarbiyat auladi auladiha ni achunge awalee watoto ala alislam wa tar'a masalihahum na achunge maslaha ya watoto na usafi wa watoto kuwaogesha watoto wakisikia baridi wavishe nguo nono za baridi watoto siku za joto wavishe nguo hafifu yote hayo utaulizwa wewe sema madogo haya wewe sema ah, ha ina neno atajivalia mwenyewe atakuwa hivi haya ah, utajua mwenyewe sisi kazi yetu kukwambia <clears throat> wa antara masaliha min taamin achunge chakula cha nyumbani mume wake watoto wake wamekula nini wa sharabi na cha kinywaji mume wake watoto wake wamekunwa nini wa tanzifi alaulad na kuwasafisha watoto ghairi dhalik yani akimaliza hizo kazi za nyumbani mwanamke huwa amekuwa kisamli kabisa hawezi fuatana chochote baada ya hapo atoke enda katafuta na mingine nde huyu si mzima bila shaka huyu si mzima manake lao mwanamke atashughulika na majukumu yake nyumbani ati ayamalize akimaliza kwamba haishi bwana ukimaliza hii kuna kazi hii naam ndio ujue kwamba kazi zako hazishi na ujifunge pale mahali ulipowekwa ufanye kazi zako hadha hu min alfawaid ambao tamalizia kulingana na wakati naona wamechusonga wafihi wafihi anna mas'uliyata baitiha ya hukumu la nyumbani kwake mwanamke a'zam wa aula min khariji baitiha bora na zaidi ni kubwa kushughulika nayo kuliko ya nje yale ya nyumbani kwako ndio aula na aula ushughulike na kwa sababu yale ya nje hautaulizwa hadithi sema fi baitiha wa hiya mas'ula utaulizwa an baitik ama utaulizwa nje utaulizwa yale ndani kwa hivyo shughulika na yale mambo ambayo utakwenda kuulizwa ili upite mtihani hiyo ndio hiyo na mwisho wa fihi anna al-khadim wal-abda mtumishi na mtumwa mas'ulun wataulizwa kuhusu nyumba au mali an sayidi ya bwanao bwana wao wamechunga nyumba ya bwanake amesafisha ameosha ameifanya hivi ameifanya vile kiwa kazi yake aliyopewa na bwanake ni hiyo amechunga vitu ambavyo bwanake amemwachia vichunge amefanya kazi kwa uaminifu amefanya kazi kwa khiana akimwona bwanake ameingia ndo afanya kazi bwanake akitoka shughulika na mengine la humfanye kazi ni khaini kwa hivyo lazima amraqib Allah afanye kazi kilillah na asimdhulumu yule bwanake anayemshughulikia anayemwangalia anayemhangakia ukuta baadhi nas wameajiriwa kazi na matajiri ya nyumbani mathalan kuwafulia kuwafanyia shughuli au kuchunga hali fulani au dereva au ghairi dhale kisha wanawakimbia wale watajiri wao anamkimbia anakimbia anaenda kutafuta kazi kwa tajiri mwingine na bado huyu ndo alomleta ndo alomshughulikia na sasa kesi hizi ziko kadhaa mtukuliwa kazi kwenda nchi dual za kufanya kazi amkimbie yule alomleta akamlipia visa akamlipia tikiti akamlipia kila kitu matibabu akiwa mgonjwa yeye mtibu akampa kula akampa pakulala ili amfanyie kazi kisha amkimbie tajiri huyu aende kwa mwingine ajue ataulizwa ataulizwa na Allah subhana wa ta'ala na kitu cha ajabu wallahi nimestaajabu mmoja aniambia sual <clears throat> aniuliza kuna mtu ametukuliwa na kafil afanye kazi amemkimbia tajiri yake sasa hapati visa ya kwenda kurudi kwao mpaka aseme urongo aseme urongo sasa niuliza yajuzu hali kama hii kusema urongo kudanganya ili apate visa akimbie arudi kwao maana kuna maslaha hapa kuna maslaha anaambia atakuja kwao bwana sasa hiyo ndio maajabu ni kama ule mshia alikuja kumuuliza Abdullah bin Umar mimi ni haji nimeherimia haji na nimeua mbu ni nini fidia yangu nimeua mbu fidia nini bin Umar akamtukana akamwambia nyinyi mmeua al-Hussein mmemwaga damu ya mjukuu wa mtume hamuulizi dhambi yenu hiyo na mfanye nini wauliza damu ya mbu akamsuta akamwambia ondoka hapa rafidhi kabisa nyinyi mmeua mjukuu mtume Muhammad SAW alaihi hamuulizi damu hiyo mauliza damu ya mbu ndo kama haya haulizi dhulma ya ule kafila alomkimbia alomkatia tikiti akamkatia visa akamfanyia kumfanya paka mlete ankuwa yule si mtu tena auliza namna yeye aruhusiwe kudanganya ili afike kwao kamuuliza na zile hukuku za ule tajiri nani atalipa akanyamaza kama mambe arudi kwa tajiri amfanyie kazi zile siku alomkimbia zote amlipize kazi au amsamehe hadha huo yani anaangalia ile madogo makubwa anayesahau haki alimdhulumu tajiri yake yeye hajui la shaka anna hadhi hadith wallahi hadithi ni mzito sote mimi sisemi nani sisi sote tumo kwa sababu sote twakosea lazima twakosea sisi wanaume wanawake watumishi kwa hivyo lazima turakibishane mimi hapa simsuti mtu tutataka turakibishane ikiwa mimi mwenyewe ni mmoja ninayo ni bila shaka yako mambo pia fani rakibisha na wewe unayenisikiliza kila mmoja tunajua nyumbani tuna matatizo tuna dhafu kwenye malezi tuna dhafu kwenye tarbia lakini musife moyo mimi nataka kuwakumbusha jambo muhimu ambalo nataka kuwapa moyo insha Allah taala hususan mama nyumbani anayepata malezi msingine magumu mtegemee Mola wako istain billah استعن بالله ولا تعجز huu ni wasia mtume alimpa Abdullah ibn Abbas jambo lolote wewe lione gumu kiasi utakavyokuliona gumu ista'in billah wallahi litakuwa sahali mtegemee Mola wako kwa ukeli mwambie ya rabbi nisahilie nami ulezi wallahi Allah atakusahilia wallah Allah subhanahu wa ta'ala nimekula kiapo atakusahilia kwa sababu yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala sema nini ud'uni astajib lakum Kwa hivyo Allah atakuitikia. Usimtegemee mume peke yake, usitegemee nafsi yako peke yake, usitegemee ilmu ulionayo wala maarifa yako wala chochote. Fanya sababu, jikaze kuwafundisha watoto, alafu ista'in billah, omba. Mlilie Mola wako nisaidie malezi ya Rab, malezi yamekuwa magumu, nisaidie nami. Ibn Abbas radhiallahu anhu katika tafsiri yake alivofasiri wayamnauna almaun alifasiri chumvi na vitu vya jikoni asema muombe Mola wako hata chumvi ya rabbi leo mimi sina chumvi ya kutia kwenye mtuzi muombe Allah chumvi lidhalika mwanamke mwenye akili ufanya hivyo la taajaz na kumalizia mnasihi mume wako mnasihi mume wako ukimwona ameteleza mwambie mimi najipinda wewe waniharibia malezi mwambie na mwanamume hivyo hivyo mwambie mke wake mimi najipinda waniharibia malezi wallahi hivi ndio nyumba itakwenda angalia wanawake wa masahaba nisaa sahabiyat imekuja kwenye athar walikuwa mume wake atakutoka yuko mlangoni yomshika mkono amwambia ittaqillah mwanamke amwambia mumewe katika masahaba ittaqillah fa inna nasbiru ala aljuu' wala nasbiru ala nar mche mola wako wewe nda nje kutafuta riziki usituletee riziki ya haramu hapa nyumbani mimi nikapika tukala chunga usiletee riziki ya riba wala kuiba wala kunywa sisi kama ukienda ukienda nje ukarudi ukaniambia mimi nimekosa mwanamke mwanamume nasbiru ala aljuu tutavumilia njaa tutavumilia wala nasbiru ala nar usitupe moto tukapika tukala tukatia kwenye miili yetu kwa sababu mtume sema nini kullu lahmin nabata an haram fannaru aula biha hii hadithi ya khofisha Mtume atuambia nyama yoyote iliyomezwa kwa chakula cha haramu, mali ya haramu. Nyama ya mwili iliyomezwa kwa haramu, basi moto ndio aula wa hiyo nyama. Ndio maana wake wakawa wanahusia waume zao zamani. Eh, taqilla bana. Usije ukatuletea chakula tukala nyama zetu zikamea kwa haramu. Wako wapi wanawake kama hao? Wallahi, tuatamani. Watu watamani hususan zama hizi tuone wanawake wetu, waislamu wetu, banati zetu wamebeba mafunzo kama haya kimuona mume wako ni e, eh, mutahattik kidogo mtasahil mshike mwambie eh, watoka wenda kazini tahadhar usiniletee mali ya haramu hapa nyumbani ukiniambia sina mimi nitakubali tutasubiri takunwa maji lakini hatusubiri moto hivi ndivyo yataka tuwe kwa hivyo ikiwa atakuwa nimecheleza kwenye kalima pengine imekuwa kwa ukali au kalima imenipita kwenye mlimi sikuikusudia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala nisamehe kwa hiyo taksiri na nyinyi mnaonisikiliza pia mtanisamehe na munielewe saingine mtu kizungumza huenda akapitwa na neno kwa umuhimu wa ile namna ile sauti au ile sauti yake kaeleweka vingine sieleweke vizuri lakini hadha kulluhu ni taksira ambayo kwamba iko na tuikubali na ndio maana nimeomba msamaha kabla sijaambiwa kile kumetokea lolote hususan wale wanaonisikiliza nje ambao hawahudhurii طيب نكتفي بهذا ان شاء الله تعالى na wakati umekwenda naona tusitukue swala leo kama ziko ziandike zihifadhi biidhnillah kesho nitazijibu نكتفي بهذا الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين